ایک صحابی کار کو تو واجی کار نہ کرتا اب ہاتھوں پہ کہ چیز ذرا خلاف کرے تو نہ ہو تو آئے ہو حدیث سے ہم بخاری ہے ہم ترمیزی دو جائے آہتا تو ترمیزی آہتا واجب روزان جمعہ اس سورہ تے نماز وان سورہ سب سورب بکرالا غالبا بعد سورہ و ته ایدی به واند. فرمانه اگر جمعه اید با هم جمع بودینه واجه هم تا صبح اید وان تم در جمعه ظهر نماز تمشان وان و چون که وان تو نماز جمعه نماز واجه صحابی و واجه نماز جمعه عید سورانه تر نماز جمعه هر رو وان بوده روز عید می سوران وان بوده اگر جمعه و عید با هم جمع بود یک بری واجه هم تا هم شان وان جمعه نماز ده په شان وان ای واجه وان تو نماز جمعه چطور کنی؟ بوت چی گفت بوته ولی ایجاب تو نه که کن ها برادرها میکار کنی آه جمعه که عید بود عید وانه و تاگر نماز جمعه مرونی مرا اعلان بود چی واجب نکرد نه واجب کار نکرد پدا ما خلفای کار نکرد خلفای راشدین زمان حضرت عثمان روز جمعه عید بود روز جمعه نماز عید بود سخرانی کو خودی فرمائے کسان از اهل نوستا اهل نوستا گیاوانیا اکسی رواگی و پنماز جمعه صبر نکم برودگا کتمان ماز جمعه وانه اکسی نوستایی از کلپرخی سراوان از دهک سراوان حتی کسی که رواگی و شهروات برود ایدگا چه سر نوستایی نماز جمعه فرض نه سر شهری لازم صحابه مانتی بوده ورچون پیغمبر قولی نزوری خلفا راشدین نزوری او دوتی حدیثی اتا ما نزوری ما به همیشه جنگ بونه به همیشه خلاف عمل کنه ما چون ما کار کنه به خلاف ما بره شعله کیو چی ثابت شده نه آج چی ثابت شد همه سال همه سال موت ما که بوده روز جمعه ایداد جمعه ایداد نماز جمعه جمعه بوده ایده که هور بود سراوان هور بود نماز زور اس هور وانه مغرب شاه هور وانه چه هورو او دانچه هور طوفان ته مدینه منوریات سر ما زورتي عتين استون رادوار شدیدن که كي دل ورتكانا وا ما زور تمام بر جنب ترابتي تا اصر هوره فد اصر ورا جميل من کرده نامی مکه مدنی که مدينة مکه چشم مدنی چون نه شو چون مدنی ما كنت شو مدينة سيارة نيس شايعاتي بيبي كانت مردمانة بنام اصطلاحات شاه على بيار بارے میں شاه است حدیث موجوده إيه ای زمان اینکه فتنه باز بوده اینکه فتنه باز بوده کشن ای اختلاف کن جزدی چی خبر نیست که بگیریم سوری نتیش مردم در عقیده مشکل هست در عقیده مشکل هست خرافات این که بود جنی اصلا خرافات راش داغون که مردمان در بدعات که به حد باسی که حدی نیست کمو بدعات های بدی کمو تهاجم فرهنگی سرما کمو تهاجم مازی سرمایه بود کمو بدعات حمله کرده کس در عقیده حمله بوده نه مردم اصلاح کنی اگر مردم ایدی معظم کو تنوازی دست جهل باز برزمان نماز فاسده نبود هیچ چیز رو نباید باز درست لنگن واقواسی نواز باطل نبو فاصله نبو بلای عقیده مشکل هراش در عقیده در انحراف شدید هست، با عقیده کجا رو بدعات این که بازه چطور کنه آن اصلاح کنه با آن مهمه خیلی مهمه این کلی مهمه چیز ایو هست این کلی مهمه چیزی هست که همیشه خیلی دنیا تا واقع کرده مردم روز بروز در ازدی فاصله کنه روز بروز علب شهر همیشه یک برده که اعلام کرد که بعد قیامت تمام شهر غوغای مر په واب نه هلی اینکه پیامه کرد اینکه تلفن یه اینکه زنگ جنی بعد قیامت تو اینکه احادیث پیغمبر موجوده چی یعنی مردم کجا راش را میبینی به یک بودایی یک مرده که مایایچ ولایی به سرای اعتقاد هست یک پیشگویی کرده که بعد قیامت تا دروغ محضشی دروغ محضیه تمام شهر و تمام شهر از زاهدان از خای از سراوان یک این یک زنگ فرمایید تکات میشد میشه حتی هی پوشی اتفاقی به هیچ چیز نبود هیچ اتفاقی به جست نکنی پوشه که اتفاق ما چوب کنی تکلیف شهری ماشیو ما چون مازمانی اقتحار ما چون جست نکنی چی بود بو یا نبود براش چیش نه تمش کرده برای تغییر واش داغوره میتونم روز بروز داره از دین فاصله دورتر مزدین تقریبا یعنی دست این اختلافات توهم و سرجار کسانی بود که مردمان ولاش در اختلافات گیر داشت و دی غافل بوده مردم نماز نمانید بگی بی نماز نماز نماز بر موتا ولاش ده روز برو یک نوع اعتیاد جدید دارید هنچنی نامش ندانی ما شما چی کنی چی نکنی هیچی در همین فساد اقتصادی طور مردمان غرق کرده این کس وام از بانکان زورینگ حد دینی هر روز بانک وام زوری پول دیر محتل بود آقا ضرر داشت دیر کرده دی جنس دیر داشت اگر آقا جنس من خلو صاحب کردم آقا وام زواج زورم آقا وام اشتغال زای زورا وام کویت امداد زورا شد چی شا اعلام جنگ خدا این خدا وجه گو که کسانی که سودوارین به حرب من الله و رسوله اعلام جنگ من خدا پیغمبر بنش کرده خدا اعلام کرده ما غافل چیزا ای مرد سود زندگیان تباه بی زندگیان تباه بی اولاد تباه رو و تمام زندگی فلج و آرامه اسما گرگ و اقتصاد فلج رو هیچ فکری نی اعلام جنگ خدا کنی شان رو اصلاح بکنی خرافاتن پرستانه پی بوتی چلو چار ماه سار چه چی جنیتی شان جهادین چیزی حرامین قبرستان و ولشی هست اسار اکس قبرستان آهن ندین مرده رابطه باید چیزی که گونی سیال قبرستان شب چاری انا شنچینات انسان اي جاهد انسان اي هغه د نماز د دنیا د نماز نه وانته قابل شي بلای ګمبد بسریو خرافات شروع شچین د قبر سانا بدعات ته ورت پرسا ته پرسانا بدعات تعارم یک پیامه کیم په قبر کې بیام اسه تو بده کی عروسی بدون موسیقی و رقص ډهلو په تاوینه شنو عروس په بروي واشه کړی نشه مکنی نه Ono čiji vedi? Gdje se zindagi ba po Gdje gasmati po ako? Ima eh, hvarajat. Ja jaj marafto, ja at marizi. Televizuri nane čandin čiyo. Pinjaye şahsiya pratik gari. Bala ayin televizuri ilat. Ki mahvari roşunat. Battirin şeklan, battirin suratan ki et doktor bandukla çaritişina. Şukur çiğ bu şey? آیا توقعش این کرد چیز بود راش دینداری بود؟ اگه تی فرهنگ روشت کرد یا او با حجابی بودی؟ با این فرهنگ که ثبوت آیا توقعی هست برای با یک کار مثبت انجام داشتی؟ نه کمی فرهنگ رشد کن کمی بهی رشد کن تو زبی 5 10 6 7 ساله باش به حواله چاره تو با فیلم رو چاره و اشتر نسل گستری اروپا با مبتذل ترین فیلم رو پخش کن که ما هینا تحریک بین ترو چی شپه پم شکنی همه همه یک نابالغ و تحریک بود اما افرادی کی اصلا توانی جسمانی جسمی نے چون چاہیے تحریک بھی اور چی معنی برای ما چون اصلاح نکن اصلا نامی ماورای نگلی دروز اسواد کری چیزان دروز بشاری اما بی حالت بی افت زندگی مہودی کو ہی چی نماز وانی مسجدان وانی بشاری چکر نمازی ما رہا چکر نمازی ما رہا چکر طرف دین تمایل ما رہا چکر اصلا زندگی ما چون چک پابند سنت زندگی ما تمام زندگی ما استونه خالی بوده تمام افقار غارت ذہنہ اسرم یاقت جاغزین بھی تھی ہمائے محرک میں ای غریبی اعلام کن اگر ما جہان سازی کن جهان چی جهان سازی کے لیے سازی ساز مذهب مذہب جهان جہان ساز کورت نے ابقار بسیت جہان ساز کورتیں فراہم غرب بصیف مسیحیت شروع جہان سازی کنی لیے یہ شعان سازی چاہیے شری معاش جهان سے وہ بھی ماشین جهان سازی نه به واسه گفت اگر بنز آلمان تمام الان ساکتی 200 بلو قیمتی او جهان سازی بوده سر تاسو دنیا فروش شده به واسه گفت اگر جیمز امریکا سر تاسو دنیا فروش ماشینی ده جهان سازی بوده فلان کالای آلمانی فلان فروشیه، فلان کالای فرانسوی دنیا فروش بود جهان سازی کالا نه ویدا جهان سازی فرهنگ جهان سازی افکار شو و اعلامش کرد در در فرهنگانی زنده دنیا سه فرهنگ وجود داره فرهنگ غرب اعلامش کرد بالاترین و کاملترین و آخری فرهنگ دنیا حکومت فرهنگ ما اعلامش کرد از ما بهتر فرهنگ دوباره نیست اما فرهنگ غرب فرهنگ اسلام تحدید کن یک تحلیلگر غربی اعلام کرد بالاترین کاملترین بهترین فرهنگ ما یعنی چی یعنی مردین و مردین ازدواج کن کاملترین فرهنگ فساد به حدی بعد و کردم جاری لخت و داخل بازارم رو بالاتری فرهنگ شو یعنی آزادی چه آزادی شو. و تو میگه فرهنگ مار فرهنگ اسلام چی کرد تهدید کرد طیف افکار احتر سین جهان سازی که این فرهنگ شروع بک لخت اوریا میگردی حتی یک داخل سراوان گو آور داد معلمی کاری فرهنگی و گفتی همیشه مولای ما را از دنیا عقب داشتم چرا ما را نهیل گفار هنگ روز حرکت بکری یا ما بله اگر ما وی الان لغت حرکت که چرا ما را ما نه ما یک گفار هنگ روز حرکت بکری ما ما نه اسرا ما نه فرهنگ روسی مردم ما را زواج بکرد خانوم باشد که زواج کش فرهنگی چه فرهنگی ما جلوش گرفته ته می سرآور داخل خود سرآور یه فرهنگی میرام کرد که ما را بولنیم میشه از دنیا اگر داشته ما اگر مانتس کار بولنیم که ما گفار هنگ روز غیر حرکت کنیم يعني زندگی ما داخل منزل رخ و ریان ببین هر کسی بشی ای چیز مثبتی یا ما افکار با تو خراب بوده ازشان بعد جد دست دامن اختلافاتی که اصلا اردشش نشانه ان الدين عند الله الاسلام دين مال خدایو دین نام اسلامو نام خدایو دين خداي اختلاف ما مكري دين خداي خراب مكري دين خداي بلي دروسه مسائل فقهي وشافي استنباطي مسائل انت خاطر اصلي مردم بتين حركه پریشان بود کل تلاش و کل تلاش و کار مثبتی کنین آقا امین جهل کا مرض کا لنگ واضی کا اتاکی کا داس سرابان تو جهل کا شچی ان کل همشی بود دین و دلوتر بار کارنی فرهنگ ما چون کارنی اقتصادی داخل خود شهر ما چون کاری حاکم و اقتصاد شوم شغلهای کاذب شغلهای که ما را از دین دور کنین دنیا واشو غازایر بوده بوشکه سی سی هزار بوده چند نفر میره هر روزی چند ماشین آتش گرزی او از شغل راضی بودی خوشحالی شغل مایوسی چی که اگر بکنم تو دانشجو درس آنی اگر یک معلم پر زنگ جا زنگ جا کار معلمی و سوختکشی که ودی بچه یک سرویس رانیان سیسا دارتون ما چی که علی معلم چیو مربی تو کار میو مربی یو بزرگتری شغل شغل یک معلمی یو باند دکتر داری دست معلم داری مهندس دریه معلم مهندس دکا معلم نویش ساز هر شهری شو فاسد بود کل شهر فاسد بود پس آینده مرا نی شغلان فاسد کازی، در شغل محاکی در شهر محاکی بودی خوشحالی هنچه خوشحالی او شغلان خوبی شد شغلی جن شغلانی که از پیشفت ما جلوگیری کنیم از احیا ما جلوگیری کنیم از نام ما جلوگیری کنیم از فرهنگ ما جلوگیری کنیم بس پول بیه بس پول بید هر صورتی بس پول بیه شغیده غرب دموکراسی غرب همین چیز گو پول حاصل کردن به هر روش که امکانی هست ولو آرابش فرهنگ شهر از بین برد بس پول حاصل بود چون گوید دموکراسی غرب مادیات غربی ایشا سرما ولاش افکار حاکم بوده پول بیه ولو گو جان بازی کنی معاشی حرکت کنترو دوزای جان چهار آشت تصادف پشت تصادف کنی تیری کنی آتش کنی کامو معاشی زد تر راه معاشی ما حالا حق هر روز گیری تصادف بود چهار نفر بود تصادف بود آتش باشی پودر بود کارانی که ما داخل شهر و فکر کردی که ما کاران خیلی درستی به هر حال شغلانی کاذبی که داخل شهر حاکمی چند کل سرنوشت چند سال دوله مار را از بین برین پیشرفت ما جلوی گرفته بود زنده بودتر ما جلوی گرفته بود آینده ما از بین رود تحصیلات بری حاصل کردی تحصیلات بری چیزان اسلام دینه چیز نہیں اللہ چی فرمانے کی فی شفاء للناس داخل جائے مختلف ما داخل قرآن شفا نازل کرد جای اللہ فرمانه ما شفا نازل کرده شفا چی نازل کرده نزول شفا داخل قرآن آیه شفا که ما شفا نازل کرده شن ایک دم کم دی مرده در سری گپه تایت نسگرد ایک بریزی باشه بو معنی شفا نیست نہیں یعنی هر شعبه زندگی انسانیت دچار صدمه بود قرآن شفایی اقتصاد فلجا قرآن شفایو فرهنگ فلجا قرآن شفایو معاشرت فلجا شفایو زندگی زناشوی فلجا شفایو اخلاقات انسانی خرابی شفایو اقتصاد معنی شفا قرآن برگردی قرآن هر شعبه زندگی الله تعالی فرمانی بر هر چیزی داخل قرآن ما احکام نازل کرده قرآن شفایو قرآن جلو بگیری بیا فرهنگ قرآن بالا بریم الکی پس چی الله تعالی فرمانه شفا یعنی هر شعبه زندگی داخل دین شما موجوده اگر هر شعبه زندگی داخل دین جوابگونه نبود دین ما ناقص شد در الله تعالی فرمانه که تو لکم دینکم و تو علیکم نعمتی هم جزئیات کامل هم کلیات کامل هم جزئیات دین کامل کلیات دین کامل از هر طرف کامل و دین شما هر هر جهتی و هر سوی از دین نقص بود کامل در دین جو جوابگو هستش را و اعجاز قرآن با پیشرفت زمان ظاهر بود جلو روی قرآن ظاهرتر بود جلو روی علوم قرآن بالاتر روی این که ما من کل شعبه زندگی کار بکنیم چهار مسئله اختلافی بگر مردمان سرگردان کردی چی رسی مرا سر اقتصاد مردم کار کنی سر فرهنگ مردم کار کنی خرافات بدعات و قاعده شوب از ذهن مردم دور کنی چه خوبی چیزی اختلافات جزئیه این که توی بودیم و الان ما بشاری چونی باید رشد کنی چه رشدی بودیم مرا منطقه منطقه سرکوب توری رو جل منطقه به روشت نکنید به حال اسلام تعالیمش نیست نبی کریم خاطر چیزا نه آن حضرت صلی الله علیه و سلم به جلوی اختلاف گرفتن از مقاصد بزرگ بزرگوت دست کشته گاه مکه مکرم تشریف بود در حجت الوداع فرمایند که من اراده هست که سال آینده اگر زنده بودم بیت الله تعمیر ابراهیمی کنه و این نیم دایری کناری هست دوری کنه تا وارد کنه اگر این سال ای کار انجام ده قریش فکر کنه که محمد صلی الله علیه وسلم یا دی نوک دینی آورده مردم تنفر بین به خاطر تنفر و اختلاف واجو این کار انجام نده ما الله ما می کار کنه تنفر پیدا کرده با نبی کریم در غزوه یا شخصی یا که عید یا محمد عدل کرد واج رنگ رنگین که سور سیاه بود که فورا برگشت شاید شد، خالد واجی گردین مجرد گفت نه نه نه خود فرمایی که یخرج من زیزی هازا از نسل یا قوم یکی که یقرون قرآن ولا یجاوز هم، از نسل می آقا قوم دنیه قرآن تلاوت کردی قرآن از هنجره پایی نرود فهر دشمشان دید فعین ملقیتون هم، هر شان مدیشم گردناشم جدید و فرمایت بهترین شان کشید زمان حضرت علی رضی الله عنه شیعه خوارج جنگ بود جنگ نهروان پیجا چی که مسلمان ها بود چه خروزی به سر بزرگی بود اما نبی کریم چرا عشر روزی نکشت راحت راحت یک نفر کشت گرد از نسلی کریم قوم پیدای بود. یک فعالیت می انجام داد یک نفر او کشک بود راحت راحت یک نفری کشت از خروزی صدها نفر جلوگیری کو گفت نه و روز شریف شرف کشن فردا اعلام کنه که ان محمد یا یقتل اصحابه محمد یارات کشید خاطر اختلاف و فکر و ذهنیت شوم و دروی دیگه چی بوده تعالیم اسلام چی بوده چاری برای اغیار موقعیت مدید برای اغیار محل ایر مکنید برای اغیار فرصت ایر مکنید که بیاین در دین شو رخ نکنید تو از اختلاف سوی سواده کنید تعلیم اسلام بوده جنه نبی کریم وقتی حضرت معاذ به طرف یمن دیم دعوت یا معاذ یمن کروی کار چین اول ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله دعوه به طرف کلمه طیبه اگر قبولش کرد اگر قبولش کرد بعد نماز اگر قبول نکو هم دموز دیگه دیماتر مرو آرام آرام آرام آرام اسلام تعالیم شو بتایی بشیرو ولا تنفیرو بشیرو ولا تنفیرو در در وصیت نبی کریم هست معاذ فرمایند ای إيه معاذ روای به طرف یمن با موسی اشری چی گو بشرا ولا تنفرا مردمان بشارت بدید از دینش متنفر مکن مردمان به دینش خوش خوشنود بکریم خوشبینش بکنی جانا یسرا ولا تعسرا آسان بگیر دینا سخت مکن دینا تعالیم اسلام شامل بزنید اللہ تعالیمات چین افکار ذهنی چین چین دغای ذهنی چین چې چی صورت کار کنه ما رحم کړه حال تعلیم دینی و چیزا نہیں دین و تلاوان دین و چیزا دیگر ہیں کہ اللہ تعالی ما جو سکا حال تلاش کنی کوشش کنی فرهنگان درست جاگوزی کنی هر چی بوتا دین کامل بوتا دی بر کامل نبود اجتهاد قبلی بوده نو که مثلا پیما نبود نماز همین چهار رکعت عشاء پیغمبر شان بوده اصلا اول امشان بودی شان سوق سوله کرتی شان این آدم کرتی برای شیخ ما پیم کنی کار بکنی جا مسئله باز است همه اینو همای همه واقعا گناه بزوری حلش کردیم مرد دنبال چی گردی قیامت کی شب شب یلدا و مبارک باد مردمان بدی مدی ما حضرت وسیر کیا تو قیامت کیا شب شب یلدا و چی یلدا یا دیگه شب توترو دو دیگه شب توترو اے مردمان مبارک باد بدی مدی ما چی شب چی روٹی چی مرد افکار چی پیامه که ور جاش تولد فلانیو پول خرج کن جاش برای خرافات برته سالگرد مرگیو جلسه بیا، چی شک پیش کنی افکار جوانان مای نام جو سکرین آگا بولاش نام یاری چو متعارض نامی کیا بکنی نامانی عجیب غریب نامی رکھنی اشکال یه نیستی کجا ما چی که آگا بی خیلی پایینی خیلی پایینی سطح علمی با خیلی پایینه اطلاعات خیلی پایینه سن بالا ببرید فرهنگ درست بکنید خود خب، بخو مردم متوجه بی حرکات راه مسیر زوره این کارو که مردم جنت برسینیم ما راه جنت ها بنده ما در واز و که دست شغل هم بسته ایم جنت رو پر دست که گلی بنده معنی جنت نهوشی لنگان چون رو ساستر نواز گه شید کار جنت نیش را هیچ کار جنت نیش را به حال کمو که چیزا درست درست بررسی کردی افکار خیلی بلند و دیده بسیار وسیع وابه کردی برای اسلام و برای زندگی و برای فرهنگ و